ikiganiro cy'uno munsi kiza kudushikana mu kigo uwiragiye gisanzwe gifasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona mbega umwana agendana ubumuga bwo kutabona arashobora kubaho neza ubuzima bw'umuyabaga canke umwana agendana ubumuga bwo kutabona arashobora gukora udukorwa two muhira niyihe mikino umwana agendana ubumuga bwo kutabona ashobora gukina ivyo n'ibindi nivyo tugiye kubayagira muri kino kiganiro kiremeshejwe na jewe Yvette Nijimbere abo nabo baritwararikana abo bana baratwiganira ibikorwa bashobora gukora iyo bavyutse imbere yuko baja kw'ishure je mu gihe mbaye ngaha mu kigo ndakoropa nkongera nkamesura nkakubura nkafasha n'abandi bana udukorwa baba badashoboye vyiza kuko mu gihe tuba duhari tubona buke buke hariho n'abatabona na gatoya wewe ubona bukebuke urashobora gufasha umwana mugenzi wawe atabona mu gihe aba agomba kujya nk'ahantu mugabo atahazi kandi atumva ukuntu yohagenda ukamufata ukuboko ukamujyana cyangwa nko mu gihe aba ari karamesa ari karamesa impuzu atibaza ko yoba yakeye agashobora kukubaza ko yoba yakeye nawe ukamurabira tuye imigenderanire tugiranira na bagenzi bacu mbona ari myiza zitandukanye ukuntu bashobora gukina bakiruka bukebuke kandi batabona uko uburyo babigenza nimubona gordien ajejwe kumenyesha amakuru mu kigo uwiragiye avuga ko ukwigisha abo bana ibyo bakora n'ingene babana n'abandi biborohera ngo kuko abo bana basanzwe banafise umutima wo kubabarana abantu bafise ubumuga bwo kutabona n'abantu batahura n'ingoga kubera baba batabona ikintu umubariye aranyaruka kugishyira mu mutwe cyane ahanini bifashisha amaboko ahanini arabafasha cyane kugira ngo bamenyere ahantu n'aho abatacu afise akora ko we agenda mu maboko mu mutwe harimo yuko ateza kugira intambamyi aza guhura nawe imbere yiwe rero umubariye ahantu hashyitse ukamubarira uti ahantu hagenda uku umufashe nk'ukuboko mukahaca ukamusigurira ahantu hari nk'ikinogo ashobora gukorokeramwo kikamugirira nabi ibyo arabitahura n'ingoga iyo wabimweretse wenyine agafata akanya agaca abisubiramwo mwabibonye namwege ko nk'abana bashobora kwikura mu cyumba bararamwo bakagenda bakoga bakambara hanyuma bakajya ku idarapo bakajya no mu mashuri ukabona ko umwana muto atabona ashobora kuva mu buraro akishikana mu ishuri wenyine atantambamye n'imwe bahuye hariho n'ikigwa bahora babigisha cyitwa mobilite dosanse kibafasha kumetiriza neza inzira uza gucamwo nta kintu washoboye gucamwo bivanye n'uko bagishika ubatembereza aho hantu ukahabereka kuti hameze uku hanyuma mu mutwe bagaca baheza bakabishirayo umuntu agendana ubumuga bwo kutabona umwereka ikintu irya mbere irya kabiri irya gatatu aracikorera ko basanzwe bafise impano yo gufata ikintu n'ingoga gusumba abantu batagendana ubumuga nk’ubu. uwiragiye sirivi aserukira imbere y'amategeko icyo kigo arashimishwa na wene n'intambwe abo bana bariko baratera aranatera akamo amashyirahamwe asanzwe akorera muri icyo gisata mu kubafasha mu byankenerwa iyo umuntu afise iki kigo si ukuvuga ko aba afise byose tuba dukeneye gushyigikirwa bakadufata mu mugongo ni ukuba tubereka yuko turi bene burundi cyane turi umwe mu bene gihugu bakunda abandi badashoboye rero ndabatera akamo Mm, nk'umuntu yifasha agakora iki kigo bakadushyigikira bakaturaba haba mu by'imiti mu by'ibikoresho si ukuvuga ko ari aha mu burundi gusa no hanze y'igihugu barashobora kugira impuhwe babonye aba bana batabona bakaduterera nk'ibikoresho by'ishuri cyangwa n'ubundi buryo bushoboka naho tubashimira ni na hano ikiganiro cy'uno munsi duciye tugisozerera twari tubayagira ku buzima bw'umwana agendana ubumuga bwo kutabona ndabashimire mwebwe mwese mwari mugiteza abiri ivete nije imbere nariko ndakibashikiriza ndabikebanure naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire